gedaan het, Faro sal hulle sien en omtroos oor sy hele menigte, dier die swaard verslaan is Faro in sy hele leer, spreek die Heere Heere. Want ek het skrik vir hom verspreid in die land van die levendes, daarom zal hij neergeleid worden onder die onbesnedenis, bij die wat verslaan is dier die swaard, Faro in sy hele menigte, spreek die Heere Heere.